старий двір. Я вертаюсь в старий наш двір, де віками граються діти. Там ще вчора сміялось літо, а тепер, а тепер зима. Я вертаюсь в старий наш двір після довгих блукань по світу. Твої вікна стоять без світла, бо за ними тебе нема. Я вертаюсь в старий наш двір, Що був літнім теплом зігрітий, і нікуди уже не дітись від вини, що в мені болить. Я вертаюсь в старий наш двір, та не квітне бузок у січні. Для прощання потрібна вічність, для прощання коротка мить. Я вертаюсь в старий наш двір. А зима засипає снігом, ті стежки, де колись я бігав, де у мріях літав до зір. Я вертаюсь в старий наш двір, наче птах, що забув про крила. Ти врятуй мене і помилуй, моя юність, старий наш двір.